Šta će učiniti onaj koji nešto usni? Lijep san je od Allaha uzvišenog, a sanjarija od šeitana. Kad neko sanja ono što voli, neka ne priča o tome, osim ono što voli. Onaj koji sanja ono što ne voli, neka učini sljedeće. Neka pljucne tri puta na lijevu stranu ili puhne. Neka traži Allahovu zaštitu od šeitana i zla onog što je sanjao Utječem se Allahu od prokletog šeitana. A'udhu billahi mine šeitanir rajim. Tri puta. Neka ne priča o tome nikome i neka se okrene na drugu stranu. Neka ustane klanjati ako hoće. Kunut dova na vitr namazu. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت Allahu moj, uputi me među one koje si već uputio. Oprosti mi s onima kojima si već oprostio. Preuzmi odgovornost nadamnom s onima nad kojima si je već preuzeo i podaj mi bereket u onom s čime si me obskrbio. Sačuvaj me od zla onoga što si već propisao, jer ti propisuješ stvari, a tebi se ne propisuje. Ne ponižava se onaj čiji si ti zaštitnik, niti će postići dostojanstvo onaj čiji si ti neprijatelj. Neka si blagoslovljen i uzvišen, gospodaru naš. Allahumma inni a'udhu bi اللهم min sahatik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa a'udhu بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك Allahu moj, utječem se tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe, tvojim izbavljenjem od tvoje kazne, utječem se tobom od tebe, ne izbrojiva je zahvala prema tebi, ti si onakav kakvim si sam sebe pohvalio. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك اللهم moj, tebi Tebi se klanjamo i na seđdu padamo. Tebi idemo i tebi služimo. Nadamo se tvojoj milosti, a bojimo se tvoje kazne. Zaista će tvoja kazna stići nevjenike. Allahu moj, tražimo pomoć od tebe i molimo te za oprost. Zahvaljujemo ti na dobru i nismo oni koji ne vjeruju u tebe vjerujemo u tebe, pokoravamo ti se, a odričemo se onih koji te ne vjeruju. Zikr poslije vitr namaza. Ali salam je učio na vitima sureta Sebihisna rabbike al-a'la Kul ja ejuhel kafirun i kul huva Allahu ahad. Kad bi predao selam, rekao bi Subhanal melikil kuddus Slava presvetom vladaru. To bi ponovio tri puta. Rabbil iketi urruh. Gospodaru Meleka i Džibrila. Treći put bi to rekao povišenim i otegnutim glasom. Zikr za vrijeme brige i tuge. Allahumma inni abduka abnu abdik, ibnu amatik, nasijeti bijedik, ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Allahu moj, ja sam tvoj rob, sin tvoga roba i tvoje robine. Moj život je u tvojoj ruci. Moja prošlost je tvoja presuda. Pravedna je tvoja odredba prema meni. Molim te svakim imenom kojim si sebe nazvao ili koje si objavio u tvojoj knjizi, ili kojem si podučio nekog od tvojih stvorenja, ili koje si za sebe uzeo u gajb znanju, učini Kur'an proljećem moga srca, svjetlom mojih grudi, odstrani moju tugu i otkloni moju brigu. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال Allahu moj, utječem ti se od brige, tuge, nemoći, lijenosti, škrtosti, kukavičuka, od tereta duga i od toga da padnem u vlast ljudima. Zikr u slučaju nevolje. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم Nema drugog božanstva osim uzvišenog i blagog Allaha. Nema drugog božanstva osim Allaha, gospodara uzvišenog Arša. Nema božanstva osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i gospodara plemenitog arša. Allahumma rahmataka ardu fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li še'ni kulla la ilaha illa ant Allahu moj, uzdam se u Tvoju milost ne prepuštaj me samom sebi, ni zatreptaj oka. Popravi moje stanje. Nema drugog božanstva osim tebe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Nema drugog božanstva osim tebe. Slava tebi. Ja sam sam sebi nepravdu učinio. الله الله ربي لا أشرك به شيئا Allahu, Allahu, gospodaru moj, ništa ne smatram tebi ravnim. Dova prilikom susreta s neprijateljem ili vladarem. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم Allahu uzimamo tebe za zaštitnika i utječemo ti se od njihova zla. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل Allahu moj, ti si moj oslonac, ti si moj pomagač, s tobom koračam u borbi, s tobom pobjeđujem i uz tvoju pomoć se borim. Hasbun wa ni'mal wakil. Dovoljan nam je Allah, divan li je On zaštitnik. Dova za onoga koga spopadne sumnja u imanu. Traži se utočište kod Allaha riječima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim utječem se Allahu od prokletog šeitana. Tako će doći kraj onome u šta se sumnja. Treba proučiti. Amantu billahi wa rusuli. Ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike. Treba proučiti Allahove uzvišene riječi. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم On je prvi i posljednji, On je javni i tajni, On poznaje svaku stvar. Dova za izmirenje duga. kfini bi halalika an haramik. وأغنني بفضلك عمن سواك Allahu moj, zaštiti me tvojim halalom od tvog harama i obogati me tvojim dobrom kako ne bih bio potreban nikog osim tebe. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn وضلع الدين وغلبة الرجال Allahu moj, utječem ti se od brige, tuge, nemoći, ljenosti, škrtosti, kukavičluka, od tereta duga i od toga da padnem pod vlast ljudi. Dova protiv vesvesa, zlih misli, u namazu i učenju Kur'ana. Prenosi se od Osmana ibnul Asa radijallahu anhu da je rekao Poslaniče, šeitan se ispriječi između mene i mog namaza ili mog učenja, tako da mi to obrka. Poslanik mu odgovori. To je šeitan koji se zove Hinzeb. Kad ga osjetiš, zatraži pomoć od Allaha protiv njega riječima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم utječem se Allahu od prokletog šeitana i pljuni na lijevu stranu tri puta. Dova za onom ko zapadne u teško stanje. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahu moj, lahko je samo ono što si učinio lahkim, a ako hoćeš, ti možeš i teškoću i tugu učiniti lahkom. Šta će uraditi i reći onaj ko učini grih? Rekao je Allahu poslanik alihi selam Allah će oprostiti svakom svom robu koji nakon što pogriješi uzme abdes po propisu ustane, klanja dva rekata i zamoli Allaha za oprost. Dova koja odbija šeitana i njegovo navođenje na zlo. Tražiti utočište kod Allaha od šeitana učenjem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ezan. Zikrovi propisani Kur'anom i sunnetom i učenje Kur'ana. Dova kad se zapadne u ono čime se nije zadovoljno ili kad se duhovno klone. Jak vjernik bolji je i draži Allahu uzvišenom od slabog vjernika, a u oba dvojci ima dobra. Žudi za onim što će ti pomoći i traži pomoć od Allaha uzvišenog. Ne malaksaj ako te nešto pogodi, nemoj reći e, da sam uradio to i to, nego reci Allah je tako odredio i On čini šta hoće, jer riječi da sam otvaraju vrata šeitanu. Zaista se uzvišeni Allah rasadi na nemarnog i paničara. Ti treba da budeš razborit, pa kad te nešto obuzme, reci, dovoljan mi je Allah, divan li je On zaštitnik. Dova za zaštitu djece Od Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi se Resulullah selam molio je zaštitu za Hasana i Huseina sljedećim riječima U'idukuma bi kalimati Allahi tammati min kulli šeitanin wa wa min kulli ajnin lamme Utječem se Allahovim potpunim riječima, da ih sačuva od svakog šeitana i zla onog što gmiže, te od svakog zavidnog oka. Dova za bolesnika Resulullah a.s. bi, dok bi ulazio bolesniku da ga obiđe, rekao La bas, Allah. Ne boj se, bit ćeš čist od grijeha, ako Bog da. Koji god musliman posjeti bolesnika kome nije kucnuo smrtni čas i kaže sedam puta أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك Molim uzvišenog Allaha, gospodara uzvišenog Arša, da te izliječi. Bolesnik će ozdraviti. Vrijednost posjete bolesniku. Prenosi se da je Alija ibn Ebu Talib Allahu anhu rekao Čuo sam Resulullaha alaihissalam kako je kazao Ljudi koji obilaze svoga brata muslimana hodaju po džennetskim voćnjacima dok ne sjednu. Kad sjednu, prekrije ih Allahova milost. Ako to urade ujutro, Sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njih dok ne smrkne. A ako to urade uvečer, blagosilja i sedamdeset hiljada meleka dok ne Dova bolesnika koji je izgubio nadu u život. wa Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se i sastavi me s najvećim prijateljem. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla Resulah alaihissalam bi zaronio ruke u vodu, potrao njima svoje lice i rekao La ilaha illallah Smrtne muke su u istinu teške. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Nema drugog božanstva osim Allaha. Njemu pripadaju vlast i hvala. Nema drugog božanstva osim Allaha. Nema ni snage, ni moći osim s Allahom. je čovjeka koji je na samrti da izgovori šehadet. Kome zadnje riječi budu La ilaha illallah Nema drugog božanstva osim Allaha ući će u džennet. Dova onoga koga pogodi nesreća. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Allahu moj, nagradi me u mojoj nesreći i daj da iza nje dođi dobro. Dova prilikom slapanja očiju Mejitu. Allahumma ufirli. Ispomenuti njegovo ime. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه الله موي oprosti i podini njegovu deređu na stepen onih koji su na pravom putu. Podari mu dostojnog nasljednika, oprosti i nama i njemu, o gospodaru svjetova. Rasprostrani mu kabur i učini ga svijetlim. Dova Mejitu na dženazi namazu. Allahumma lahu وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار Allahu moj, oprosti mu, smiluj mu se i sačuvaj ga. Oprosti mu i učini mu prijatnim njegovo boravište. Rasprostrani mu kapiju. Očisti ga vodom, snijegom i ledom. Očisti ga od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Zamijeni njegovu kuću boljom, njegovu porodicu boljom, njegovu ženu boljom, uvedi ga u džennet i sačuvaj ga od patnje u kaboru i patnje u vatri. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده Allahu moj, oprosti našim živim i mrtvim, prisutnim i odsutnim, našim mladim i starim, našim muškacima i ženama, Allahu. Koga poživiš od nas, poživi ga kao muslimana, a koga usmrtiš, usmrti ga sa imanom. Allahu moj, ne zabranjuj nam njegovu nagradu i nemoj da padnemo u zabludu poslije njega. Allahumma inna ispomenuti njegovo ime fi dhimmatik wa habli فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم Allahu moj, taj i taj je pod tvojom zaštitom, u tvojoj blizini. Spasi ga od kaburskih smutnji i patnji u vatri, jer si ti najsigurniji jamac. i vječna istina. Oprosti mu i smiluj mu se. Zaista ti opraštaš i milosti si. Allahumma abduka wabnu amatik Ehtađa ila rahmetik. Wa anta ganijun an adabe. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه Allahu moj, tvoj rob, sin tvoje robinje, bapi za tvojom milošću. Tebi nije potrebno da ga kazniš. Ako je učinio dobra djela, povećaj mu ih. A ako je griješio, oprosti mu. Dova na dženazi namazu malom djetetu. Poslije dove za oprost prouči se. اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم الله موي učini ga dobitkom i zalihom roditeljima njegovim. Učini ga zagovornikom kome će se uslišati. Allahu moj, otežaj njime vage roditelja njegovih i zbog njega povećaj njihova dobra djela. Pridruži ga dobrim vjernicima i stavi ga pod okrilje Ibrahima alaihi selam svojom milošću spasi ga od džehennemske patnje. Hasan je na dženazi djetetu učio fatihu i dovu. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Allahu moj, učini ga našim napretkom, našim prethodnikom i nagradom. Dova sa učešća. Inna lillahi ma ahad, wa lahu ma a'ta. وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب Allahovo je ono što uzme, njegovo je ono što daje, sve je kod njega do određenog roka, zato se strpi i nadaj se nagradi. A dobro je da se kaže, اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك neka ti Allah poveća nagradu, olakša žalost i oprosti tvome umrlom. Dova pri spuštanju mejita u kabur. بسم الله وعلى سنه رسول الله U ime Allaha i po sunnetu Resulullaha. Dova poslije zakopavanja Mejita. Resulullah a.s. bi, kad bi se završilo zakopavanje mrtvaca, stao iznad mezara i rekao Allahumma gfirle, Allahumma sabbit Molite za oprost vašem bratu i molite da bude čvrst, jer njega sada ispituju. Dova koja se uči prilikom posjete mezarucima. السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه Assalamu alaikum vama, stanovnicima ovog mezarluka, mu'minima i muslimanima. Mi ćemo vam se, ako Allah da, priključiti, pa molimo Allaha da oprosti i vama i nama. Dova kad puše vjetar. اللهم اني اسالك خيرها واعوذ بك من شرها Allahu moj, Molim te za dobro u njemu, a utječem ti se o zla u njemu. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم moj, molim te za dobro njegovo za dobro onog što je u njemu i za dobro u onome što ti šalješ s njim. A utječem ti se od njegova zla, od zla onog što je u njemu i od zla onog što ti šalješ s njim. kad grmi. Abdullah ibn Zubeir radijallahu anhu čuši grom prekinuo je svaki razgovor i rekao سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته Slava onome koga grom veliča i hvali, a i meleki iz straha prema njemu. Neke od dova za kišu. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل Allahu moj, daj da padne obilna kiša, prijatna i plodonosna, da bude korisna, a ne štetna, brzo, bez odlaganja. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا Allahu moj, daj da padne kiša, daj da padne kiša, daj da padne kiša. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت Allahu moj, napoj svoje robove, napoj životinje svoje, rasprostri svoju milost i oživi mrtvu zemlju svoju. Dova kad pada kiša. اللهم صيبا نافعا Allahu moj, molim te za obilnu i korisnu kišu. Dova poslije kiše. Kiša je pala, zahvaljujući Allahovoj dobroti i njegovoj milosti. Dova za prestanak kiše. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والغراب وبطون الأودية ومنابت الشجر Allahu moj, oko nas je, a ne na nas. Allahu moj, na brežuljke je i na visoravni, na doline i rastinje. Dova kad se vidi mlađak. الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله الله je najveći. Allahu naš. Neka ovaj mjesec bude mjesec naše sigurnosti, mjesec našeg imana, našeg spasa i našeg islama. Daj da u njemu zavrijedimo tvoju ljubav i tvoje zadovoljstvo. Naš i tvoj gospodar je Allah. Dova postača prilikom iftara. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله Neka žeđ nestane, neka se žile natope, neka se nagrada učvrsti ako Allah da. Abdullah ibn Amr ibn el-As radijallahu anhu prenosi Rasulullah alaihi selam je rekao Neće se odbiti dova postača kad se iftari. Ibn Ebi Mulejka kaže Čuo sam Abdullaha ibn Amra da je rekao kad se iftario Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li Allahu moj, molim te tvojom milošću koja sve obuhvata da mi oprostiš. Zikr prije jela. Kada neko od vas jedi neka kaže Bismillah u ime Allaha. Ako je to zaboravio reći na početku jela, neka kaže kad se sjeti Bismillahi fi awalihi wa U ime Allaha i na početku i na kraju jela. Koga Allah nahrani neka kaže Allahumma barik lana wa khayran min. Allahu moj, podari nam beričet u jelu i nahrani nas još boljom hranom. Koga Allah napoji mlijekom, neka kaže Allahumma barik lana fi wa min. Allahu moj, daj nam beričet u njemu i povećaj nam opskrbu njime. Dova nakon jela. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة Hvala Allahu koji me je ovime hranio i koji me obskrbljuje bez imalo mog učešća i snage pri tome. Alhamdulillahi hamdan kathiran tajiban mubarakan fih. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا Hvala Allahu mnogobrojnom, lijepom i blagoslovinom zahvalom koja se ne može iskazati. On njoj nije potreban, on je naš gospodar. Dova gosta domaćinu poslije jela. Allahumma barik lahum fima waghfir lahum warhamhum. Allahu moj, blagoslovi ih u onom čime si ih obskrbio, oprosti im i smiluj im se. Dova onom ko napoji ili poželi napojiti nekog. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahu moj, nahrani ono kome je nahranio i napoj onog koji je mene napojio. Dova u kućanima poslije iftara. Aftara indakum usaimun, wa akala ta'amakum al-abrar, wa sallat alaikum al-malaika. Iftarili su se kod vas postači, vašu hranu jeli dobri ljudi, i neka vas meleki blagosiljaju svojim salavatima. Dova postača koji prisustuje jelu, a još se nije omrsio. Kad je neko od vas pozvan, neka se odazove. Ako posti, nek uči dove, a ako ne posti, nek jede. Dova kad se vide rani plodovi. اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا Allahu moj, podari nam beričet u plodovima, daj beričet naselju, daj nam blagoslov u našim mjerama. Dova pri kihanju. Kad neko od vas kihne, treba da kaže Alhamdulillah. Hvala Allahu. Njegov prijatelj ili brat koji ga čuje treba da kaže Allah ti se smilovao. Na što će onaj koji je kihnuo reći Neka vas Allah uputi i poboljša vaše stanje. Dova za mladoženju. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير Neka te Allah blagoslovi i usreći i neka vas oboje sastavi u dobru. Dova mladoženje za sebe i dova pri kupovanju kakve životinje. Kad se neko od vas oženi ili kad kupi roba, neka kaže Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi Allahu moj, molim te za njihovo dobro i za dobro u onome u čemu su po prirodi skloni, a utječem ti se od njihova zla i zla onog u čemu su po prirodi skloni. Ako se kupuje deva, treba je uzeti za grbu i reći isto. Dova prije spolnog odnosa. Bismillah. jannibna wa ma U ime Allaha, Allahu Otkloni šeitana od nas i otkloni ga od onog čime nas obskrbljuješ. Dova prilikom srđbe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Utječem se Allahu od prokletog šeitana. Dova kad ugledamo nesrećnika, onoga koje je u velikom iskušenju. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا Hvala Allahu koji me je sačuvao od onog čime je tebe iskušao i koji mi je dao prednost nad mnogima koje je stvorio. Šta se kaže na međusu, na sjelu? Prenosi se od Ibn Omer radijallahu anhu da je rekao Prebrojao sam da je Resulullah a.s. na jednom skupu prije nego što je ustao stotinu puta rekao Gospodaru, oprosti mi i primi moje pokajanje.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 Molim te za oprost i kajem ti se. Dova kojom se završavaju svi skupovi sila. A iša radi Allahu Anha je rekla, Resula a.s. je svako sjedenje u društvu, učenje Kur'ana i klanjanje namaza završavao istim riječima. Upitala sam ga, poslaniće, primijetila sam da svako sjedenje u društvu, učenje Kur'ana i klanjanje namaza završavaš istim riječima. Kakva je mudrost toga? Alaihissalam je odgovorio, Blago onom koje je govorio dobro. Tim riječima stavi mu se pečat na njegovo dobro. Ako je govorio ružan govor, bit će mu oprošteno ako izgovori. ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu Slava ti i hvala. Nema drugog božanstva osim tebe. Molim te za oprost i kajem ti se. onome ko ti kaže neka ti Allah oprosti. Abdullah ibn Serđes rekao je Otišao sam Resulullahu i jeo sam kod njega. Na kraju sam rekao Neka ti Allah oprosti. A on je rekao I tebi.